بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مقاصد الإسلام مقاصد الإسلام znači ciljevi Islama. Svaka vjera naime ima cilj za nešto cilj. Znači nešto što želi postići. Nešto što želi da se sprovede kroz život tako. I zato su naši učenjaci izučavajući živote poslanika, vjerovjesnika i život naših poslanika i Kur'an i Hadis došli do zaključka da je Islam imao za cilj sa svim svojim propisima nekoliko stvari. Jedan od učenjaka koji je o tome govorio najviše, čak neki kažu da on utemeljitelj ove, ove nauke, odnosno ovog dijela nauke, a to je ciljev širijeta, ciljev islama, to je imam šatibi. Imam šatibi, jedan učenjak iz Andalusa. I on je napisao dijelo Al Afatat, to je dijelo koje je ne u cijelosti odštampano danas, jedan dio tog dijela je nađen, i odštarpan i drugi dio je nažalost zagubljen. Čemu nas ovo uči? Uči nas šta je to Islam htio sa svim svojim propisima. Svejedno bili vezani za akaj ili bili vezani za fik i vadete ili međuljudski odnose. Pa pod jedan, prvi cilj Islama jeste očuvanje vjere. Hevluddin. Drugi cilj, očuvanje života pa se ovaj redoslijed je namjera, znači ciljena osoba poridali učenjaci po važnosti. Znači prvo je očuvanje vjeri i po važnosti i po redoslijedu. Drugo je očuvanje života i po važnosti i po redoslijedu. Zbog toga recimo život nekada možemo žrtvovati za vjeru, ali nikada vjeru za život. Razumijete to? Znači, po redoslijedu ponaša se. Treće, očuvanje časti. Četvrto, očuvanje metka. I peto, očuvanje razuma. Dobro. Da vidimo šta to znači očuvanje vjere. Od čega? Od čega to moramo čuvati vjeru? Kažu, vjeru moramo sačuvati, odnosno vjeru narušava dvije stvari. Prvo su sumnje. Zovu se šubuhat. Jeste čuli kada za šubuhat? U smo definisali šta je šubuhat. I šta je drugo? Strast. To su šehevat. U vezi sa prvim, poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Men tarake šubuhat, fa kad istabra ali dini i va Ko se bude klonio od šubuhata, ti sumnju, sačuvaju svoju vjeru i svoju čast. Svakako da tu hadis se prvenstveno odnosi na sumnjive stvari, da li je doslovno raditi ili ne. Ali isto tako u šubuhat u prvom redu ulaze stvari koje narušavaju vjerovanje, iman i sl. A za ove druge poslanice se mi kaže neće potpuno vjerovati i ispravno vjerovati niko kome čije strasti ne budu na ono što sam ja dan. La yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu tabi'an lima ji'tu bihi. Znači neće niko potpuno vjerovati dok njegove strasti ne budu slijedile ono što sam ja Znači ne pokori se onome što je poslali sa sedam Ako svojim prohtjevima, strastima i onome što on želi pusti na vodu i da tome prednost nad a onim što je na vrlim, dvori jest od tada to nije u redu, nije pravi put. Ovo dvoje narušava vjeru. E da vidimo sad šta su to šubhat? Šta je to šubha? Šubha je ono zašto se koristi krivi šerijetski dokaz. Znači šerijetski dokaz, ali se koristi na pogrešnom mjestu. Kao što su recimo ekstremisti u Ali na vrijeme moderno rečeno, znači Haridžije koje su bile, rekli Ali radi Allahu anhu ajet kojim stoji il hukmu illa suditi ima pravo samo Allah. Kaže Ali, a to je istina. Ali to nije tu mjesto. Nije tu mjesto. Tačno je da su pripada Allah, ali Allah zadužio ljude da sprovode taj sud. Ti ne možeš sud sam sebe. Tako li? Znači, upotreba tih dokaza tamo gdje je mjesto. I tako dolazi do iskrivljenja činjenica, do iskrivljenja i vjere na kraju. I sva moguća iskrivljenja došla su upravo s ove strane. Znači, dokazuje se nešto s nečim, jer pazite, postoji jedno pravilo ako se širijatski propisi koriste pravilno, mislim širijatski dokaz, onda oni se slažu jedan, na, jedan do drugog. Ne može među njima da bude pa jedan ide desno, jedan lijevo, drugi strši, pa da imaš puno izuzetaka, ne znam nečega. Znači, koliko u tvom, tvom prilasku dokazima, metodi, postoji puno nesuglasnosti, toj metodi nešto fali. Jer dokaze su došli svi, ajde, nisi iz jednog izvora Od Allaha Đelešanu. I Allah Đelešanu u Kur'anu kaže وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجُدُ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Da je to od nekog drugog, a ne od Allaha, bilo bi u njemu puno razilaženja. Znači nesuglasnost. A znamo da u objavi ne može biti nesuglasnosti. I ako se nađe, onda problem nije objavi nego kod koga? Kod nas. I zato Ibn Taymiye napisao jedno od svojih možda najvažnijih dijela, najvećih štampane prilike u pet domova naslovio ga je Nemoguće je da se kosi zdrav razum sa vjerodostojnom objavom. Tako nosi naziv djelo. Znači, otprilike od pet domova danas. Znači, znači, ne može doći nikada zdrav razum da se kosi sa vjerodostojnom predajom. Može se dogoditi da hadis bude slab. To može ali on nije objavite, slab hadis. Ili izmišlja, recimo. Ali onda je hadis. Pa da se kosi se onda to sa zrazumom nešto nije u redu. Recimo, sjećate se kolika je hajka bilo na muslimani što recimo počeo odrezivati. Sureće, sjećate se. vam sad, po posljednjim nekim tim informacijama svjetske te znanstvene organizacije, čak u nivou Ujedinjenih nacija, dobile su zakone gdje se naređuje sumećenje obrazivanje. Zašto? Jer su došli do tih nekakvih zaključaka da će zaštiti ne znam nija koliko miliona ljudi od side. I ti drugi neugodnosti i bolesti. Čak je poslanik se naredio davno prije. Ili recimo, ako se sjećate u, u, u Buhari imamo hadis kome se za kaže kada muha ili komarac, u to spada i pčela, znači sve što zuji ono sitni ti ovaj, kukci, kako ih zovu. Ako vam padne u piće ili hranu, potopite ga, pa ga onda bacite. Negi 60. godina ti nekakvi racionalisti počeli su da taj hadis, za taj hadis govorili da je slab. Zašto je slab? Zato što se nije uklapao u tadašnju viziju higijene, kulture i tako dalje. Jer kako ćeš protopiti, pa glas? Cilj da što boli, da što manje za hrane, ali tako Mislim Sve dok nisu japanski stručnjaci mnogo kasnije došli do jednog nevjerovatnog zaključka, a to je da svaki taj kukac ispod jednog krila nosi otrovnu materiju, ispod drugog lijek to jedno. I drugo što je interesantno bilo da svaki taj kukac pada na krilo gdje je otrovna materija. Pa da bi se došao to uvijek mora se potopiti. Tako da nikada ne može se biti da vjerodostojan tekst bude u suprotnosti sa razumom. Jedna recimo od danas po meni čudnijih stvari za, za, za razum je to ostalo. I recimo šta se oko čega kreće? Ovo je samo nakon usput govorio. Da se kreće sunce oko zemlje ili zemlja oko sunca? Koja je današnja važeća teorija? Zemlja oko sunca. A dobro, zašto onda svi ljudi na zemaljskoj kugli bez zvijetka kažu izašlo je sunce? Kažu okrenula se zemlja. Jel tako ne? Jer zašto je sunce? Jer to je u ljudskoj prirodi tako. A objava Kur'an, recimo, a hadisi pogotovo jasno govore da se sunce okreće. Nema ni jednog glagola u Koranu, provjerite, gdje se govori o suncu, a da, se gla, da nije došlo da sunce. Drugo, u muslimom sahihu jasno stoji da je poslanik sa vam jednom od svojih sahabom pitao kada je sunce bilo na zalasku, a znaš li ti gdje ono ide? Gdje zalazi, gdje, gdje odlazi sad? Kaže Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Onda je poslanik rekao da odlazi ispod arša, učini srđu i traži dozvolu da ponovo se vrati da izađe. I onda poslanik se nam kaže uskoro će doći vrijeme kad joj neće biti dozvoljeno i kad će joj se reći vrati se odakle si došlo. Mislim sam šta? Na izlazak se zapada. Kad će biti veliki preznak javnijskog tebe. Znači, to su jasne dokaze objeve da su, i normalno da sigurno ako postoji nešto što je nejasno da to može biti samo u našim razumima, naše informacije mogu biti netačne, a onaj koji je stvorio sve i ko nad bdi, sigurno zna o tome sve. Šta se oko čega reći i tako dalje. Dobro. Šube. Sad nas interesuje jedno. Odakle su izvori šubhi? Strasti. Imamo dva izvora. Postoji arabska poslovica ahlaha mamur i onaj najgori je gorak. Dva izvora. Odnosno, dva izvora. Prvo je zla namjera ili zlonamjernost. Sudom Drugo je neznanje. Zla namjera i neznanje. To su dva izvora glavna. I ona se nalazi u Fatih. Znači gdje nas Allah uči da stvarno ponavljamo da nas sačuva ove zle namjere, puta onih koji su, kojim su išli sa zlim namjerom, i puta onih kojim su išli onih koji ne Gdje se to nalazi? Pa u Fatih gdje molimo sirata ladina en amtare, gajri magdubi a ne na put onih na koje se srđba izlila i na put onih koji su zalutali. U termiznijevom sumeru svoji da je poslesan protumačio da su oni na koje se srđba izlila to su jevreji, a oni koji su zalutali kršćani. Napravljena je razlika između njih zato što su oni zlonamjerno iskrivali pravi put i A ovdje su iz neznanja krenuli krivim putem i Znači, to su te dvije bolke. Zla namjera i neznam. Uzet ćemo jedan primjer koji je danas aktualan u vezi sa ovim šupama iz ove dvije stvari. Kako jedan primjer za neke može biti pogubat zbog neznanja, a za druge zbog zle namjere. I ova smrt, Juče jučer danas i sutra slavi se to njegovo uskrsnuće ili Mi znamo šta Koran kaže o tome. Kur'an kaže da je ostao živ i da je uzdignut živ. Da je još uvijek živ, ne živio, ovo zemaljskim životom na ovaj način, ali je živ. Još nije okusio pravu smrt. I da će doći pred dan, kad se pojavi dečal. I sada Šta su mi rekli? Zlonamjerno su rekli da su ga ubili. Što su i pokušavali, međutim, nisu uspjeli. Ovi su iz neznanja prihvatili da su oni njega ubili, ali tako mi. A gledajte šta o tome Kur'an kaže. U suri An-Nisa, Allah mu kaže وَمَا صَلَهُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ Nisu ga razapeli, nisu ga ni ubili, nego im se preći. Došla mi šuba, šubina, vidi šuba. Šubina. Jednima zla namjerno, a drugim je znanje. Walakin pa šubiha. Znači, tu su došle te šube. Kako nazivamo rezultate tih šubi? Jer konačan nisu u redu neznanja, zla namjera, neznanje zla namjera. Međutim, rezultat to, to, te zle namjere i tog neznanja mi zovemo kako? Zovemo i novotarije. Nešto novo u vjeri. Ono što je suprotno u vjeri. To su nam bida. Dobro? Novotarije. Pazite, ovo sad sljedbenici Musa što su radili s njegovom vjerom i sad da izan koji imamo, sa svim što ima, to se posljedica čega? Notarija, iskrivljenje. Smijemo se to tako da to više nije ni blizu Musave vjeri? Isto i Sava vjera. Sve to različno. no, da li nekad zla namjera bila, da li je nekad ne od nekih je možda bila zla namjera, neki ne neznanja, to će Allah presuditi. A rezultat je šta? Jedan. I zato kažu naši učenici, novotarija je i blizu draža nego veliki grije. Pogledaš. I na rak listi njegovih želja nalazi se na drugom mjestu. Odmah nakon kufra. Može li čovjek na kufr? Ako ne može, makar novotarije. I zbog toga stvarno, kad je Omer osvajao Damask, i područje Šama Palestine, naišao je pored jedne pogomolje male gdje je bio jedan pobožnjak koji je cijeli dan je provodio u ibadetu, u namazu i postu. Naravno muslimanima je zabranjeno dirati takve. Ne smiju dirati bogomolje, bez obzira i vratu. Ne smiju rušiti bogomolje i uznemiravati one koji su bogomoljeni. Ali ovdje je samo prošao tu bez zaplaku. Pa ga jedan sada pita zašto plačeš, taj problem? Kaže, sjetio sam se Allahovih riječi kome stoji, a neka lica će biti trudila se, a napaćena. Znači, trud veliki u se, treba svakodnevno post, treba namaz, odreći se svi dunjaški stvari, pa mi dozvoljeni, a na kraju opet ništa. Zbog toga vrijednost znanja pravog, to se ne može izmjeriti, ne može se to platiti. I zla namjera onih koji namjerno iskrivljavaju ili znanja je mnogo veći zločin nego bilo što drugo. I zato ono što mi kaže u suri Al-Bakara El fitne to je šedu i što je šubhi i sumnju vjeru je gori od ubista. Znači, to se ne može izmeriti jer generacije i generacije ljudi žive u nečem, vjeruju u nešto, to nije Neko nam nešto radi neke stvari, a nema toga ništa. Ako prođe bez kazne, bit će dobro. Tako da su to krupne, veoma krupne stvari. I zato Allah Đelešanu učenjacima prijeti više nego što prijeti <coughs> obični grešnici. I ovaj to stoji, ovaj stoji u ladine alamun, stoji, ladine la Nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Kažu u Fesilu, nisu isti u počastima, ali nisu isti u odgovornosti. Neće biti isti ni nagrade, ali neće biti isti ni kasno. Oni koji znaju pa iskrivljuju svesno, ova kazna veća. I zato ovdje, kada Allah kaže da njih se srđba izgleda, zašto nije rečena Allahova srđba se meni izgleda. Ne. Nego je ostavljen uopće. Kao da se sva moguća sržba izgleda na njih. Allahova sržba. Sržba meleka. Sržba džina. Sržba ljudi. Sržba životinje. Pa na kraju sržba i džanga. Sve moguće je zamislila sržba kao da se iznala na njih. Jer nije precizirano čija. A to znači sva. Koja postoji. Zato što je bilo to znanje tu, a sve je Ja da budem mislio s vama sad zadnjih mjeseci imao sam na nabi kazivanje vjerovjesnicima i malo sam pratio ta određena istrivljenja koja se nalazi s vama. Nije ostavljeno niš, ni jedno kazivanje nije ostavljeno bez ubacivanja, dodavanja, dodataka i tako dalje. Da je to sad zbog neznanja u prevođenju, kad su prevodili sa stava hebrejskog na drugi jezike? je to stvarno sa zlom namjerom Allahova? Ali iskrivljenje da li se dogodilo? da se dogodilo. A što je još interesantnije u tom svemu, hadisi koji su vjerodostojno preneseni o, o, o vjerovjesnicima, kao da maksus dolazi i pojašnjavaju ta mjesta koja su, koja su iskrivljena. Znači, kad dođeš čitaš hadise neki koji govori o Nuhu, o Davu, Domu, Sava, I sad porediš ono što je rečeno u tebi, recimo, današnje roka, posljednje danas. I uporediš hadis, kao da hadis ima za cilj dva, pa sad nije znao te vrat, nije učio nikad. Ali baš ta mjesta koja su iskrivljena dolazi pojašnjenje gdje se nalazi. To je interesantno na poslanika za sada. Sljedeći put ako nas ovaj poživio, govorit ćemo o notari. Šta je to? U čemu se radi? I tako dalje. Hvala kao zrada ostavljava Allah. Salam Ako vi imate nekih pitanja. Jer zla namjera može biti ona u same duši bez utjecaja šeitana. Može. šeitan na kraju krajeva će reći vi ste čuli za poznatu šeitansku hubnu u džehennemu kada će biti. Ona se spominje u suri Ibrahimu. Spominje ona sve što će im reći. I on će jasno naglasiti svim džehennemima. Ja nisam imao vlast nad vama. Ja sam vas samo poslao i vi ste mi slijedili. Znači šeitanski utjecaj ne treba biti zanemarljiv, ali šeitanski utjecaj nije prestan, to je u čovjeku se događa. Ne znam broj tačno. U drugom džuzu. Svaka notarija vodi u zavod. A svaka zavod, a svaka pa zavod je u vatru. to baš mora tako biti ne mogu. To je pitanje oko kojih su se različili Ahl Sunnet i Haridži, Motezele. Motezele tvrde i Haridži da se svaka prijetnja mora obistiniti, inače je Jer ne može se desiti da Allah nešto veća pa ne ispuni. To je ta šuba. tu znači, ima neki dokaz. Allah ne, ne svoje obećanje izvršava, iako je običao recimo da svaka ide vatru, šta sad mi tu imamo? Tako li je? Međutim, učenjaci njima kaže, prvo, prijetnja nije ciljena sama po sebi. Prijetnje su prije svega ciljene da zastraši. Znači, sama prijetnja to što je došlo da zastraši čovjeka je cilj, a ne da se obistini samo. Drugo, kaže, pogledajmo samu prijetnju. Rečeno znači, je svaka zabuda će biti u vatri, a ne svaka novotarija u zabluda, svaka zabuda u vatri. Nije rečeno da svaki onaj ko radi novotariju je u zabudi i svako onaj ko, je na zabludi će u vatri. Nego kao pojam, a ne govori se jer oni koji rade možda nekad imaju opravdanje za to. Kao što ne neznanje ako ne smo u nekom mjestu i vremenu gdje ne zna. Razumijete to? Znači, to je kao pojem, mi kažemo širk će vatru. Sav širk. Nifak će vatru. Grijes će vatru. Ali li svi grešnici vatru? E to je ono što nas dovodi sad do trećeg što kažem, a to je da, da, da sto jedni dokaz. Imamo druge dokaze koji ukazuju da će nekim ljudima biti oprošteni. Radno su možda neka druga djela zbog kojih nije je Recimo, sjećate se da je ona hadis o bludnici Beno Israela koja je naišla na, na onu životinju koja je bila žena. Šta je napravila? Molim? Pas Pas, recimo, pa se spominje isto tako i čovjek neki. Znači, uradila je to dijelo zbog koje je Allah prostio sve ostalo što Znači, kad uzmemo ovdje sve, onda možemo donijeti jedan zaključak. I zato kažu naši učenjaci da svi novotari koji imaju gledaju na jedno oko. I samo jedno, gledaju, na imaju pun vidokrug da vidi stvari sa obje strane. Tako da ako to dokaze govori prijetnje, prijetnji, prijetnja se ne mora obistiniti, jer može doći oprost, može doći pokajanje, a može se desiti da se obistini, to Allah sam zna. Znači li ono židovima i kršćanima e, svakako da su židovi gori od kršćana? Znači da su ovi u jednu ruku bolji od njih taj sam sam po sebi kaže o tome da su manje opasni, da nam manje izložene iz svog neznanja. Ja sam, da ti kažem, iskreno htio da to pitanje izbignem, ali kad sam prvo, Allah Žešanu u Koranu nije nam rekao ne uputi nas na put Jevreja i kršćana, tako mi, nego rekao na put oni na koji se srđba izlaju. Poslanik u sunim televiziji je protumačio to da Međutim, kažu učenjaci, to se zove tefsir primjera. Šta znači tefsir primjera? Znači primjer za oni na koji se sržu izgledali su jevreji, jer su oni u to vrijeme kad se Kur'an objavljivao znali. A primjer za one koji, koji su zalutali iz neznanja su kršćani, jer oni u to vrijeme nisu znali. Ali kažu, svako ko sazna pa odbije svjesno spada u prvu skupinu. Vjerno. Tako da kršćani danas nisu više ovi, nego skršćani se spadaju ovaj. Isto. to što znaju. Isto. A, a ovo što smo bidali, to su, ono, znači, donekle u neznanju. Neki su iz namjere, neki su iz neznanju, Samo ne radi se ovdje da vam kažem, da, da sad vam mislim skrenu recimo na dovu posle namaza, dizanje ruku prilikom dove, učenje sine. To su, dove, to, to, to su stvari koje neki srstavaju u novotarije, neki srstavaju u slaba mišljenja. Mi kad govorimo ovdje o novotarijama, recimo govorimo o novotarijama gdje se recimo kompletna dijela izbacuju iz imana. Kažu za iman nije važno dijelo uopšte. Džebrail, ja i ti imamo jednak iman. Jer iman je samo spoznaja kod njih. Ima je takvih sekti. Govorimo o novotarijama gdje kažu ljudi ne, svaki veliki grije znači da nema imana nikako. Jer da ima imana ne to mm. I to je druga krajna sekta. Govorimo o sektama gdje ljudi kažu, recimo, o notarijama, gdje ljudi kažu da čovjek nema slobode izbora, nego prisiljen je, sve što radi prisiljen je. Strana Prisiljen je, a, pa a da je kazna, to je Allahovo, znači, on daje kome o svom izboru. Govorimo o notarijama gdje se govori da je Allah utjelovljen u svemu. Znači sve što je oko nas vidimo da je utjelovljen. Govorimo recimo ono, o novatarijama koji govore o brojnim drugim stvarima da sad ne govorimo. Recimo evo, jedna, jedna stvar koja meni ovako zapala zadnji dana za postoji sekta koja kaže da ne, ne postoje uzroci. Ne postoje uzroci, nego jednostavno Allah ustvara kad se neke stvari dogodi. Pa recimo, kažu, nije vatra uzrok spaljivanja nego Allah stvori ispaljivanje kad dođe vatra. Jel Jer recimo nije udarac uzrok bola, nego Allah stvori bol kad dođe recimo nešto. A pa sad nije to sve, nakon toga dolaze stvari. Kažu, ukoliko neko potvrdi i kaže da postoje uzroci, Oni muši izlazi iz vjere jer time potvrđuje stvoritelja osim Allah. Kontratite to. Jer kao da svakim uzrokom ti, ti smatraš da je taj uzrok stvorite nečega. A ne je da je on u principu stvorio tako život. I da je to njegovo stvaranje, nije to, nije, nije to uzrok stvorio, nije to ruka ničija stvorila, nije vatra stvorila, nego Allah stvorio vatru sa tom osobinom. I vatra radi to. Imam jedno pitanje, nevezano za tako. Jel isto čini grijeh na bilo kojem dijelu planeta, recimo, isto čini grijeh u i vodi Bosnu? Nije isto grijeh biva veći kad je vrijeme i mjesto na kome se uradi veći i važnije. Isto nas u dženetu. Adam koji učinio na grijeh, on je shodno tome i recimo uze kad bi neko učinio neki grijeh na zemlji tamo. Ne znam zato, mislim, mi, misliš da je dženet kao svetije mjesto nego zemlje ono nikada ne pokađe. Ne znam da je džennet neko sveto mjesto, mislim da je ono u smislu sveto kao da se sveti, kao što recimo mjesto Kaabe i tako dalje. Džennet je odabrano mjesto, <clears throat> izda sada fino mjesto, <laughs> ali da ima neka svetost nije mi poznata u tom smislu. A to što je počinio, počinio je grije. A to što mi radimo dosta grijeva pa nas ne spopadno kazne, to ne mora znači da je ovdje manje. Ovaj, I zato jedan od učenjaka kaže, sjeti se uvijek da je zbog jednog grijeha Adem i ženeta izašao. Znači, protiran Zbog jednog grijeha. Tako da, Allah To što mi radimo dosta grijeha, Allah nas pušta. To ne trebamo shvatiti kao nevažnost, nego kao priliku da se pokajemo prije svega i da to se zamaže i da se nadamo da ćemo spasti od nehadis koji poslan kaže kome Allah sakri grijeh na dunjalu, ko prostit ćemo ga ima jedno pitanje vezano za dionice i za poslovanje to na Bersi. Kakav je stav, da li se jedan musliman može ti baviti sad? Može. A, bez obzira da, koliko ta vrijednost ona dionica se povećava. Na primjer, ja imam slučaj neka davno sam uplaćen te neke dionice, to su bile mi certifikati iz rata. I sad su porasla ta vrijednost tih dionica. I sad kad bi ja bio, on kad ja prodao te dionice, da bi ja morao na te dionice, nešto, to što je mama već vamo na, na imetak, ne znam sad da li je računala sve i, i iznos tih dionica, čisla mama. E sad da li sam ja duže, ako prodam te dionice da očistim taj dionic. Da li, da li je, znači, na te dionice zekijat dao onda sad? A nije ona, pošto on, to je tek kasnije se porasta njima dionica. Od trenutka kad su došli do Nisaba. Ne. A Nisab je ove godine bio oko 2500. 2500. Od prilike tako nešto, ja sam ne znam tačno, treba vidjeti tri trijasa tamo. Svaki godine se Nisab izračuna, miri se. A Nisab zavisuje od vrijednosti zlata i srebra na svjetskom tržištu. I onda se to proračuna, prilike staviš i onog momenta kad je dostigo Nisab, pa godinu dana da prođe od tog nisaba, da se 2,5%. A ako prodaš, recimo, očišćeno ili prodaš u toku godine, onda ne daje, ne moraš zakat, nego ćeš zakat dati od tog, tog novca koji imaš kad prođe godina. A ako ga potrošiš prije isteka godine, ne moraš dati zakat nikako. Znači, da. da nas Allah Žešanu pomogne i učini od onih koji su iskreni. Amin. Wa sallallahu ala nebina Muhammed wa alihi sahbihi wa sallam. النجوم الساهرات والبدور النيرات والضحى والظلمات كلها